Շուվարանը յետտար, քզելը հարկավերկյալու։ Մի երգրում ադատ հայլալ վեր մարդ մծնալիս հայլալ, պհելիս չնելալ։ Մին որ մին տղա հելևորած հորը ճովարանը մտերած տանու մար վեր քրծավը վրկցի։ Վեր ճովարանը շիլական վեր աոնում, քրծեն պտկան մտուցնում, հարը տղնասմա Բալա, ճուվարանը յետ տար հարկավոր ակիլական։ Տղան մտածում աթա, «Էս իմ հեր խստի ասեց»։ Խիլլավեր մտածում ա, գլխով անգյում թա հերը ինչ աղոզալասե։ Ասմա, ասմա թակավերն ինձ կախել տա։ Ոզմա պահե ինչ ոզմա անե, իմ հորը ես տնականում տոն։ Տղան հորը տնում աճուրան մաչին, խոտա պենավ ծածկում, շիլակում, ետ տանում տոն թակում պահում։ Կունսա պտահում, Մին օր մին գազան կյամա այդ շենին տակեն ախբերին 4 ունգյունավ մին ճստ քաշում, ախբերին կողքն նստում, թողում չտա ժողովուրդը ջուր տանեն։ Քանի օր անցկացալ, լոխ մնացալն ծարավ։ Մտել, այդ հելը որ տղեն հրցնում աթա, խճուր չկա։ Տղան թա ստիմին գազանա եկալ, ուղբերին 4 ունգյունավ ճստ քաշալ, մաչին նստալ թողում չի մարդ մուտանա։ Հելը որ թա դրա առաջ առնել է դժերչի։ Այդ գազանը հունցել լինի, քունավա հանցնական։ Վեր քունավ հանցնե, այդ ճզդն չորսուն գունավը իվիլի մած ճզդ կքաշիս, մին բոյահիլի էլ այդ ճզումը վնը կցնես։ Այդ գազանը վր զուրտնանա երակնական բիդի հիլին մուտանա, վր մուտանա, հիլու մաչին ուրան մուչունք, հալա ուրան անա ավելի մի մած գազանա ուրվլական, վախլականա աղբյուրութոգը պախչի։ Այդ տղան հորն ասած նանոմա գազանը քոնելած տղան վեր երակենում, բիդի հիլին եշում, սրտաճանք այնում, աղբյուրը թողմած սալկում, աղբյուրը պենվում է, ժողովորդը սկսում ընչյուրը տանելը։ Թակավարը հրծփորձ է անում վեր գիդա թա, հուա իլալ էդ գազանն փղճցնողը։ Լուղջին ցենատամ հրցնում ոչ միննելա գյդում չի։ Էդ տեղն վեր ցենատամ տասմա թակավերն ապրած կենա, ոզումս ինձ կախտո, ինչ ոզումս հրա, դուզի պիտի ասեմ։ Էն վեր հրամանս տվալ վեր մծ մարդուցու պահենք ու չէ։ Իմ հար տիրալım ճուվարանումը հանցուտանեմ քրծավը վրկցի։ Նաթա բալա ճուվարանը յետտար քզելը հաջատ կիլական։ Էդ խոսքեն դարդան հորոս տիրալım ճուվարանումը յետ պիրալտոն մինչե մեհենգել թակում պահումում։ Էնը հələ սախ։ Էդ գազանը փղճսնելի թարը ինքն այնց ասալ։ Դրանայետը մենգել թակավերը հրամանատամ վեր մծ մարդուցը լողջին պահեն։ Ցի գողնող են հինարը։ Մին հարուստ խազային յուրան միլավ ցիավ կինամա բազար հիշտեղ վերակյամ ցին կապը պես չթողնում։ Մին տեղա կապում չի, միշտ պենտ բռնածապահում։ Մին դղոչախ ցի գյուղանող էլ դրահետը կտրած բուսբուսանում վե ցին գյուղանա կարմչի։ Այդ մարդը ցին նստում է քնամյուրանց տոն, ցի գյուղանողնել դրա հտան հրակաշ քինամա։ Խազայինը տանոմացին գյումումը կապում, պիսիրանում տոն քունավ հնցնում։ Ցի գյուղանողնել կենամա վեր լապ մտնումա, գյումեն տորնու թակում պեցանում, նիմունում ցին դյուսոնում, Եթերնում թա իհերնու ջիլավնել կտանա, ես մտստու մին կենդիր կլխիեր պիցիրանումա։ Մին կնգան սասել թա ցիկտո Լապ ցիկտո, խղտի։ Ստա գլխով անգյուն որ ստեղ մարդ են սպանում։ Ղաման դուսյանում թխում կենդիրը կտրում, բծրանում դիեր, տեսնում մինը խրխրցնում է։ Կենդիրը պկան յետանում, ջիրան զիրավտամ, դրան ետ բիրում եշում տեսնում էծիատար խազայինը։ Կող կերել յուրան կնելն ու սիրականը քշերտը գնումա էքսետրան հրցնում աթա գյուդումս քշերես հուվայելել պոկոտ քենդիրը գցած քսխխտելիս տաթա ինչ քենդիր ինչ խխտին ինչ պեն ցի գյուղանողաթա կոնելացսլալ վեց մին պենել գիդաց հալչս գնե գիտան յուրան սիրական ուզացալն քս սպանեն ես էլ եկածմլալ վերցիտ գյուղանամ իրան պտահալում թխալ քենդիրը կտրալ քս զադալ Էդ խազայինը թա դևերցիս հետը ես եկալ ցիս քեզ փեշքեշ ընտամ։ Տաթա չէ, կնեգիտ ինձ դու տանեմ մեն գրախտը սպանեմ, քզը մին լավ կնեկ կտանամ պիրիմ։ Տա այդ խազայինին կնեգի յորանում, տանում ամին ծյորում սպանում, կինամ օրիշ տղա մին լավ, բուրըն կնեկ պիրում տրա հետը, տղղ պրանումն, միշտ յուրարտոն կինամ ընկյամ։ Դերնան Տավարացը Մին Տավարացայնում Լուղջինը նա հաղկը ինք հաղոնում, դերինանը կարմչի ինք հոն է։ Ինչ անումա ղաչանք պղատանք անում, դեր նուրան հաղկը տամչի։ Մինոր ժողովուրդը վրոզումն ժամումը հվակվեն, դերնել քարոզ պիտի կարթի, ճելլի կինամա ժամը, որ ժամնորդն է։ Տավարազնել ճելլի կյամանի մնում խորանը, դերը ժամ ուրտնելիս վեր ասումա տեր ողորմյա տեր ողորմյա տվարածը խորանն մաչանթա չէ չեմ ողորմյա դերը գյուդումա թա խոսողն աստուծա ասումա խոչիս ողորմյա տվարածը թա շորերը թանե ողորմյամ դերը վեր շորերը լոխանումա մնամա տկլոր նորից ասումա տեր ողորմյա տեր ողորմյա տվարածը նորից հա չէ չեմ ողորմյա դերը թա խոչիս ողորմյա տվարածութա կորները տիր կմակետ կիվասանտել կորները տղաթումը ողորմիամ դերը որ կորները կմակն ատնում կմակն խաչանում կիվասաննել տնում աղաթումը տվարածը խորանան դուսակամ ցերքեն սզնե խոլխոլուտ մահակավը մհ դերեն կլխավը նիհսցունում դերին իրեսին արունը պալթամա Արունը վաստալավ կվազաննել մաշկեն խաչրած, կուրներեն ղաթումը տերած, վրակյամ վր փաղջի Վեր կենամատ համաղակավո տուսկյա գովազանը մղակեն կողքերին նիակյամ դերն իրեսներ վերանգյում։ Վեր երակենում իտի տակլոր ժամեն կողքավո օզմաթա փաղջի մին պարավ տեսնում ասմա ադեր ադեր սոր ամսի քանիսնա։ Դերեթա ամես ամես ահինչ ամես սուրպերը կտաղալն մարդեն կրակտամ տտուսյուս եկալ ամեսի սրցնում։ խելքը մծեննան կոչուրին իրաչի։ Մին երկրու թակավեր բրավոմա։ Գյուդումավեր յուրան մռնելանը յետը տղան կրելա կանչի երկիրը կառավարե։ Ոզմա տղան հետը մին խելուն հարտնը պիրի։ Հանցու տղեն քյոնագան է։ Թակավերի շորերը փոխումա կենամսաղ երկիրը շորկյամ հսնում միշել մի տան ղոնաղին գյում։ Դսմա ժողովրդը հովակված մռալ ընտանում թաղեն։ Տնատերն հերցնում աթա այն ինչա, տնատարը թա մարթա մռալը տանամն թաղեն։ Թակավորը հերցնում յանի լապ մռալա, թա խրեգյա մռալ։ Տնատարը թա լապ մռնելնա, խրեգ մռնելը վրնա, մարդը նա փասը կտրալա մռալ, դերալա մին փաթ։ Թակավորը խոսում չի։ Տնատարը վերքինամա են մինոթախը աղջկանը նհած ասմա Ա գյուդում չմը հնց համար ղոնաղը խելքը պատարտ տղը չինի հրցնում աթա են մարդը լապ համռալ թախրե գամռալ աղջիկն ասմա ապա դա խելունք մարդա նա գյուդում ահինչ հրցնում ասմա վեր մռալա խոխարախ այա թողալ տանը ծող երանող թողալ թա չէ Հակավերն այդ խոսքեր կլող սկանոմա ասմա ըհը կտալում Մենակ էս աղջիկը կկարե ինձանա, եթե երգիրը կառավարե։ Տղս հետ է օսիմ տանե։ Էքսևեր, ըտղա թղայանում յուրան պալատը մարդիկ աղարգում ասումա քեցեք էս ինչ շենումը, իստի մին քասի մարդկա, նրա աղջիկը ուզեցեք բիրիկ։ Թակավերն մարդիկի մին երկու օրանը եթե լա պատրաստությունով կյաման այդ մարդին տոնը ասում, թակավերը ղարկալա վեր կյանք քո աղջիկիդ յուրան տղեն հետը օզինք տանենք։ Այդ մարդն ասում է աջանում մարդ չկթալ։ Կինակ նրանով զարափաթանեք, բայց հələ որ հալիս ես եմ մնացալ, թակավերը հու ես ու։ Էս մարդիկն ասում են, չէ, զարափաթ չընկանում։ Էն օրեն ծեր տանը ղոնաղը թակավերն ալալ։ Աղջիկանը տեսալա, հավանկացալ, ասում է շատ խելունք աղջիկա, մենք եկալենք, օսինք տանենք։ Վերջը այդ մարդին հվոցցնում են, աղջիկը տանում թակավերեն պալատը, օխտոր օխտը քեջեր հրսանեկանում, թակավերեն տղեն նհդ փսակու